zen dizuegu, miri martenen kasua ipatzen ari girela, eh, Espainiak beraz galegin ziolako egirako kidea, ez, eh, kidea ezateagatik, eh, audientzia nazionalerat orkestea goizeko amaketan ezeskoa eman du, entzun dugun bezala eta gabe ere bai e, bururat ekartzen daukula, jokin arran alde ekartutako erabakia behiki euroagindu baten aplikazioa beraz saiesteko bere burua beraz be, gordetu du, eta ez du entregatu e, maitenatiko IP bakibidako kidea gurekin zaitugu ze posizio hartzen du bakibideak uh, eh, onlako desobedientziak asoen inguruan? Egunan, eh, bai, eh, gero, bon, voilà, bakibideak ez du egitzi moralik edo haiteko beha erabaki edo ez denez, baina ala ere guk errespetatzen dugu be, bai emin eta bai jokinen jajera, eiek, jasaiten dutenez, uh, eiek eta eien era, erakunden uh, eh, errepresioa eh, be, errepresioa eh, jasetzen dutenez. Uh, gero guk ikusten duguna, da argitan emaiten duela, isladatzen isla duela, bertan uh, estaduek mantentzen duten jarrera errepresibori, uh, konfrontazio politiko eta armatu batean kokatzen den errepresio hori isladatzen dute da er, erantzun horiek. Eta gure lana, eh, ez da baitez bada eh, hori reakzionatzea bake bide gisa bainan uh, eh, gure lana da, gizarte zibilaren baitan, gogo eta hori uh, bultzatzea, mobilizatzea, uh, bai salbo espeneko uh, neurien inguruan, euroaginduaren inguruan, zer zentzu duen uh, horrek eta gaur egun uh, den kontestuan nola hori gain ditu eta zer uh, tresna uh, zer tresnetara etorri, uh, gainditzeko eta konpontzeko. Hau uh, gu ez gira eragide bat hori uh, erreakzionatzeko baizik, baina uh, justuki olako um, errepresuari buruz uh, gogoetatzeko eta aratago uh, gatazkak konponbitzen, uh, konponbide bat eda elzeko zer pausu eman behar diren gizarte, uh, gizartean bertan. Eta zer uh, gizarteak okaitzen alduen papel gisa, uh, estaduer euh, uh, uh, ulertarazteko horiek ez dira onartzen al, eta uh, badidela bai uh, beste neugi batzu, pausu batzu emaiten adirenak. Eh, ah, euh, zoin izan behar dira beraz ondoko pausuak edo euh, orain egin behar diren pausuak? Adibidez, eh, jokinen defentsan erran eh, izan baitzen, uh, bai abap, uh, amaiak, uh, amaiak ekartek rantzuna, baina nire patrin bonenek uh, nazioarteko giza eskubideen ligako uh, horrezko uh, presidenteak rantzun bezala, justiziak adibidez, badu aukera, uh, aurreo aginduen ez aplikatzeko. Badu aukera hori, zeden eta justuki uh, eh, balakigu Espainian tortura praktikatzen dela, jokinek hori ongina derazten du, eta uh, bada aukera gaiteko guk ez hori ez dugu aplikatuko. Baina horrentzat, behar da, ulertarazi ezin onargarri dela, eta horiek horrek bakarrik gizarteak egiten aldu. Hori da, indar hageman bat, ulertarazteko ezin onargarri dela, eta badela aukera trantzisiozko justizi bat planteatzeko adibidez. Hori prozesuetan ikusten da, eta hori zer da, da adaptatzea justizia bai um, euh, konponbide uh, eskema batean. Eta hori euh, da errepresiotik, be, euh, adaptatze edo uh, eraikitzeko euh, tresnak. Maite Natiko Ipebra, segituko dugu rengoan Emili Martenekin, eh, galdera be, simple batekin, azken finan, urrengo etapa, azken finan, zer da, euroa gindu be, bat e, izaitea? Be, biziki argiti da nire uh, konbokazioan da behartian izela beraz joitea konbokazio hortara, eta ez joitean uh, eh, euroagindu bat eh, emanen didatela, beraz pentsatzen dut urrengo egunetan uh, olako zerbait uh, aktibatuko dutela bentsat espainioleka, orain uh, erraiten aldugu urrengo egunetan uh, kartak begiago frantzaren esku uh, izanen dela uh, egiraren dozijaren baitana, eta behitzerez ginuke, uh, nahiko ginuke Frantzia interpelatu, berak ere parte hartzen, berak parte hartzen uh, eh, prozesuaren baitan, uh, biziki argiki uh, gatazkaren parte uh, adierazia izan da eteko konferentzian, uh, hori uh, ez onartu, ala da, beraz barretu bere erantzukizunak hartu, uh, prozesuaren zentzuan, preso eta egoeraren zentzuana, eta dibidez, euroa ginduak ez gehiago aplikatzearen zentzuana. Uh, eh, eta, eh, eta nahiko nukena ere azpimahatu da eh, ez da dila gehiago uh, lehokatu Madri eta bere erabakiak uh, arbitzala prozesuaren, uh, prozesuaren baitan. Beraz, bon, rengo be ikusiko nik, zintzotexan zer eginen duen frantzistatuak. Eh, Ondoko etapa beraz, euroa gindua zure kontra izanen dela uh, eh, segur izaiten alda eta hala ere, eh, pentsatzen duzu, frantziaren esku dela aipatzerakoan, autetxiak hor, aipatzen aldira, joaren urtean egirak manifa bat antolatu zuen baionan, haute desberdina initz, izan ziren, hor, justuki, be, banderola txikitzen, eh? pentsatzen aldugu, be, autetxi sozialista batzuei, oiek, hori orain, oien esku ote da, edo oien esku usten ote zuek eh, ondoko pausua maiten, eta frantses gobernuan eh, ere hitza hartzen. Ba, gero, atxilotzen ba naute uh, ez betiko moldean uh, errira joango da biztan dena. Uh, manifa gartu duten eragile guztiaka, Eh, eta prezeski dena, ez, autetxi sozialista horiek, ez, uh, sozialistak direlako gobernamenduan, beraz, hauek, baian bestekin batera, eman beharko dituzte etapak, baian gure iduriko gehiago ere bai uh, preso eta aldeko, aldeko dinamikan, eta egida da gogoetabat eramaiten, uh, egidaren ez, xarekada eman denetik, uh, eta lehenago ere bai, nola eragile guztioiak, pasatzen diren argi argazkitik, E, pixkat uh, e, aktibaziora e, dinamika horretan eta dinamika hori lotua uh, nire egoera, baina nire ustez importantena da sota ieslarian ez dinamika hori indartza eta eta horrela eramaita. Baina biztan dena barko dute eta jokinen inguruan ere bai eta edo zein euroa ginduen inguruan ere bai haien uh, uh, iritzean ustez argitieman. Aktualitatea, egunero hurbiletik segitua, goizberri emankizunean, e- egunero gomita bat. Segitzen dugu goizberri emankizunean, sortziak eta amaika minutu dira, Emili Marten eta Maitina Atikoipe gurekin dira, Emili zurekin segitzeko, euroagindu hori etortzen bada, gorretzeko zu? Bo, ezin dizuet horako <laughs> erantzunik iman, eh, ez da, irendik aktibatuan nire, nire euroagindua, uh, nire ustez uh, importantena izango dena da eh, izango den hausia uh, pauen, balitz, eh, uh, paueko haizia, juridikoki uh, izanen dutan defentsa, nire ustez horrek garrantza iz, handia izanen du, diakinda uh, nire aktivitate guziak izan dira ipar euskal egian. Beraz, hortan, ez, uh, ikusiko dugu, uh, zer hartuko duen paue, eta nire ustez, diokinekin eginden bezala, Ez, uh, eh, Dion gira diskurtsu maitenak ispikatu duen bezala ez, eh, justiziatik ere bai ez, gatazkaren konponbide bide runz Dion girela, beraz nire ustez, gehien bat gohdetzea ez bai, ustez jokoan izanen dena behitzere, da hori eta hortan uh, eh, indahak eman barko, barko ditugu, nire ustez. Emili Marten, beraz zentzuten dugu, maitenatiko maitena ipe hor baitugu ere bake bideako kidea, jokinaran alderen kasua beraz, aipatu dugu, eh, berak eh, bere burua intsumitu du eta momentuz gordeturik bizi da. Eh, orain beste kasu bat eh, desobedientzia zibileko de kasu bat badugu Emili Martenekin. noradoa nora doa hor uh, emengo mugimendua desobedientzia zibilaren aldeko mugimendu bat behar da bultzatu, Frantzia eta Espainiak erreakzioak desberdinak ukanditzan? Uh, hori galdera bat da, desobedentzia da tresna bat edo modu bat edo zakin hori ezan bai reakzio modu bat eta hori uh, bai uh, eh, emengo eragilekin eta uh, uh, emengo uh, begizartarekin hori gogoetatu behar da ea berehala. Ea hori da modua, nola pentsatzen den, eh, eta nola eh, emaiten den pausu hori uh, hori bada. Uh, Ezeiten aldi da bai desu edentzia, benen bai ere nola ebe justizia den ahloan gauzak aktibatu edo nola gauzak auk... nola pausuak eman ahlo hortan, eta hori be, hori justuki barda elkartu, barda elgarrekin gogoetatu eta aktibatu. Eta, eta hola, eh, zakit eh, antenan pasatzen giren eta beti ere goizberin eh, segitzen dugu, bai hemen gira, berriz abiatu da eta segitzen dugu azken galdera batekin, antenak jauz egin badu zometxegunduz ere, eta Emili Marten bukatzeko zurekilan ondoko etapak, beraz, gaur aurkeztu behar zinen Madrilen, itxoiten duzu deik, zerbait itxoiten duzu gaurko, zoen zure ondoko egunen etapak? Ba ez dut uste Madriletik deituko nauten uh, gaur, bo ez dakit e, sobera nola posten den, baina ez dut uste, uh, pentsatzen dut, uh, Espainola <laughs> nire abisatzea zahuratuko dela, mm. E, uh, egiten duen bezala. Uh, e, zer izango diren nire urrengo etapak, momentuz ez dut olako etapa zehatzik, uh, finkatua, prentsarekin aparten, edo ustez uh, ez dut gauza, momentuz gauza zehatzik, antolatua, baina biztan dena, segitzen du ere militantzia egirana, horrek uh, duela bere, bere garrantzia, eta, eta egirak eramaiten ari den lana, uh, ez preso eta dinamika indartzeko, eta hori noz zabalago uh, izan dadin, uste zortan da uh, etapa guzien uh, eh, moina. Berriz errepikatuko den eh, mobilizazio bat, eh? berriz pentsatzen dugu ala ere hor martenen uh, kasueri, kasuari, berriz hortan sartuko gira, berriz ziklo berri hortan? Hori sindizat sobera egen, uh, baina nikusiko dugu, uh, bon, uh, prentsa mailan uh, dugu badela, la ere gogo bat uh, gai hori aipatzeko uh, nik espero dudana, da, piskat gau jazaldu dudana, uh, e, medio hoietan pasaraztea, uh, e, beti espikatuz, e, uh, prozesu bat angidela eta zertara ez, joan nahi duguna, gero beste, zinu, piskat komplikatoa da, zure galdera ba bainan, beste ziklo batean zertuko giren, uh, ez dakit, nire ustez, Oraina, uh, indahak eban behar dira prozesuaren aintzinamenduan, eta um, nire pixkat egirari gaiari lotua, esplikatzen nahi, baina esuta <laughs> eslarien dinamikaren uh, indartzean, beraz, uh, hori. Segitzekoa beraz, ondoko egunetan uh, behintzat, uh, Emile Marten beraz egirako kidea ginuen hemen zuzenean, eta maitena tikoipe bake bideako kidea, horretaraziz beraz, Emili Martenen erabakia aipatzen ginuela gaur Madrilera deitua zen eh, eta eh, ez joitea erabaki du eh, giza eskubideen kontra dualako bere ustez Espainol audientzia nazionala, besteak beste. Eta eskertzen zaituztego beraz gure galdera erantzunik goizuntan. Eta mi besker